Una noche entera no me alcanza hacerte lo que planeo mi mente. Si me toca poner en la balanza, yo prefiero ante todo a ti comerte. No, tú era un deleite. No a todo más la mente. Tiene una cara que ya es la que mienten. Y que le gusta el narco potente. Te invito a toda la pena olvidarte. Mi tema es escuchar, ¿qué tal? Y quisiera desbloquear y llegar a ese lugar que todos quisieran llegar. Esta la pena olvidar mi tema de escuchar qué tal. Y quisiera desbloquear y llegar a ese lugar que todos quisieran llegar. Te invito a fumar, te veo tensa. Loco por esta a ti, la ganas son inmensas. mí no se haga, yo sé que también me piensa. Sé que te gustan los que andan prensa. Te gusta el chaqueteo. Yo soy neto, tu jae no la pateo. luz, da poco te toqueteo. Te toco como toca el teclado al mateo. En el bailoteo, te gusta el chaqueteo. Yo soy un neto, tu no la pateo. Apaga luz, tampoco te toqueteo. Te toco como toca el teclado al mateo. En el bailoteo, te gusta el traqueteo Te invito a perrear, la pena olvidar. Todos mis temas escuchar, ¿qué tal? Y quisiera desbloquear y llegar a ese lugar que todos quisieran llegar. Ma. Te invito a perrear, la pena olvidar. Todos mis escuchar, ¿qué tal? Y quisiera desbloquear y llegar a ese lugar que todos quisieran Te gusta el saqueteo, yo soy una neto, tu no el lavadeo.